e, konuya devam ediyorduk. E, ve bundan önceki derslerimize demiştik ki tekfire engel olabilecek 6 veya da 7 ve bazı alimlerinin görüşüne göre özellikle İmam Elbani'nin 8 olabileceği. Evet. Ve demiştik ki <clears throat> e, bu tekfire engel olabilecek e, şeyler neydi? الخطأ والجهل والتأويل والتقليد والإكراه والإكراه والعجز وإقامة الحجة والغضب والغضب تماما شدة الغضب evet. Bunu kim söylüyordu? Bunu İmam Elbani بدأ ابن القيم الجوزية Tabii ki İmam Elbani Rahimullah bunu İbnül Kayyim El-Cevziye'den aladı. Aynı görüşü benimsiyor. E, demek ki tekfire engel olabilecek e, şartlar veyahut da e, şeyler neydi? Birincisi el cehel demiştik. İkincisi el hata. Üçüncüsü el ikrah. Dördüncüsü el tevil. Beşincisi el taklit. Altıncısı el aciz. Yedincisi el-gadab ve sekizinci diyelim ki ikamet el-hücce ey hüccetin ikame edilmesi ey oluşması. Ve burada İmam İbn Üthemin rahimahullah e, İbnül İzz ve kâle İbn Ebil İzz el-Hanefi rahimahullah ve bu İbn İzz el-Hanefi İmam Ebu Hanife'nin e, mezhebine mensup olup aynı zamanda yani itikadi yönden de İmam Ebu Hanife'nin aynı menhecine göre inanıyor. Biliyorsunuz Hanefi fukahasına göre yani Hanefiler genelde akidede İmam Ebu Mansur'u taklit ediyorlar. Ama İmam Et-Tahavi Rahimahullah ile İbnül İz el-Hanefi ve bu çizgide olan alimler İmam Ebu Hanife'nin çizgisindeler. Hem fıkıhta hem de akidede. Hanefi toplumu ise fıkıhta Abu Hanife'ye itikatta ise Abu Mansur'a bağlıdırlar. Ve burada İmam e, İbnül İz el-Hanefi Rahimullah diyor ki ve emme şahsul muayyen diyor belli bir kişi ey muayyen olan bir kişinin tekfir edilebilmesi için diyor اِذَا قِيلَ هَلْ تَشْهَدُونَ اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْوَعِيدِ وَاَنَّهُ kafir diyor ki mesela birisi, birisinin kafir veyahut da cehennem e, ehlinden olup olmadığına dair şehadet eder misiniz diye sorulsa fehade la neşhedü aleyhi illa bi amrin tecuzu ma'hu eşşehade diyor. Böyle bir kişi diyor, muayyen belli bir kişinin diyor veyahut da muayyen bir kişinin e, kafir olduğuna dair veyahut da cehennemliktir diye şehadet edebilmesi, ilmemiz için şehadet edebilmemiz için mutlaka e, kesin elde kesin deliller olması lazım. Yoksa rastgele bir şehadet yapılmaz bu konuda. Niçin? Çünkü Müslüman bir kişiyi Müslüman olduğu halde onu tekfir etmek, zan ile tekfir etmek Allah katında en büyük günahtır. Ve diyor ki Allah rahmet etsin diyor ki فَاِنَّهُ مِنْ اَعْظَمْ الْبَغِي